sanalika Agung Ratut Keprabon ing Narendra kasareaken wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan utusan paradipnya nyawisaken duporatus estri manah arso manjing selanggar pelanggatan kuku sing dipo kakon sumunduling akoso kaki diri dinompo marangkang murbo dimadi panekung yurusri maharudjo gancangi tarito gelis kang munggel kawito saged ingkang wonten ing pamujan kutapuk wonten pagelaran dalu. Raden Kintoko Murti ngawisaguing para wadya bala. Anyaketi marang lenggahipun ingkang Raka Narendra Telukan. Narendra sangka kraton ing Pulau Rajawerti. Anti para wadya bala giyang sek pasibanyo kapang mawas marang kang layi anyaketi. budaling purwadyut bolo dilu mandru pindu mino katubruk dulu திங்கள் பின்னத்தூ sangking punca ing wukir oh amadang ana jagat raya Sanggara Jagat Manik Raja diwakui kadangipun Kakang Sinara yai Pun Kakang kepingin bakal cumadung dawuh. Pangandikane pepundenku ya kadang kuwerdo. Enggal jeneng para yayi. Medarno sabdane Koko Prabu tatkala ana ing tinggil pepunden kula Kakang Prabu Dirgamuka. Eh kepiye Yai? Keparenga kula munjo atur wonten ngarsa paduka. Mbok bilih wonten tumpang sawaturipun ing rayi mugi kaparingana gumi samudra pangsami. Mrene tinggal ngendikakno kadiparan sabdane Kakang Prabu. rikala wis tinggil binatur kena kaka prabu ngendikaken bilih nampi wangsiting jawata negari ing guwa kintoka saged tata titi tentrem lan kaka prabu anggenipun ngasta pusaning praja badhe dados pinunjuling para ratu nanging menawi saged palakrama kalian widodari tayangan cokro kembang garwanipun sangiwang kumojoyo ingkeng wawisik batari ratih menawi boleh sakit keleksanain dados idamanipun koko prabu boleh sakit cocok kalian gawing jawoto butun badi sakit toto tentrem sak lami laminipun pun jagat diwo baturu. Batal ratih iku ngladeni marang diwo sang yang kumujoyo. Mengatan. Senajan toko kok Prabu Nompo Wangsiting Jawata para luwih prayoga neges dhisik ora ngersani Kang Murbo dumadi. Wangsit iku mopo pancen wis kepara nyata apa iku calon bakal njlomprongaki marang Koko Prabu. awit yayi ngendikake menawa Kakang Prabu bakal ngrangsang widodari ing mongko wis ana kang mengkoni jroning pamikiripun Kakang kumelap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang Aki gawe widodari kang legan durung kinaruan yang bisa kelakon apa maneh wis ana kang mengkoni Kathah para kawula senajan to Kakang kepatihan piyambak sampun munjuk atur prandine Koko Prabu wis saged mendru. Ingkang kapatah sowan ngersanipun Sanghyang Permesti Bathara Guru nyirahi dasat kula piyambak. Menih pancen pun paringaken sedaya purwadya bolo sepados cetawis plangki jumpro tanduk remul lan ugi menapa dados kersanipun Jawata minangka dados pitumbasaning calon pinanganten kedah saged ngleksanan. Nanging menawi dipun damel angel kelampah dipun kukui menika mapai gini pun kayangan dipun dadosaken sungsang bolo balik togok kulo kini rada maju kini gok iya iki ana rembuka emang kene iki mbok iya togok bisa ngaturake murih prayogane lung apa kene lenggah kene lung ora wis kene wae kok kang ora wis kowe pokoke kerja ora kerja linggo kene. Iya. Wis menengo wae rasa nyuwara apa-apa butuhe kowe melu aku. Iya wis. Ngetutake jodomu Iya. melu omong kae kudune aku ya kudu ngetutake ayo ngetutake ora ketan mung linting wujud lara. manut wae kok. Lah iya, arek kepiye upama rembangkang wong kowe pancen kudune karo togop. Ono ana togop ora ana bilung, mengko cocok-cocok. Togok ora ana bilung, mengko togoke ya mtiyak-yakan ora wae. Ora iso nek bab kuwi aja dianggep aku togok-togok kangge ora. Aku togok murni kok. wonten paring pangandika Raden. kowe ngerti karangan Suralaya? Suralaya lenggahipun para dewa. Iya. Ayen kula ngertos wong rumiyin kula menika gegriya wonten Suralaya. Kowe kok lematur kok sajak geguyon kok dadi kowe omah-omah neng Suralaya? Lho menapa penyang dereng preso? Kula niki awon tanpa rupi rumiyin dewa. Oh. Bener togo iki dewa milung. Lah nggih dewa riyen ning saniki pun kendre. Lah kowe? Kula nggih dewa nek dakoni. Ning saniki kula nggih pun kendre kok saniki nek biyen nggih tetep anggota diwa mereka ning saniki. Kula pun mboten teng mriku kok. Dados nek saniki ngoten dados anggota Mekarsari nek. Nah. Dados pundi ingkang kinten-kinten menika kepareng kula dherekaken menika cok kula cok nderek. Kowe kuwi nggih yen wonten timbalan ngoten mboten ketan ning kowe engko nyuling lho ngaten. Usah nggih mesa mlampah kula. Aku arep sowan ngersani pukulun Bathara Guru mengko larapno ya to, lak menggakersanipun aku didawi koko prabu supaya nyuwun betari ratih garwani sang yang kumojoyo weh ampun ampun temenan menawi sanesipun meningkau kemauan kalau kinten mangke kulo saged budi doyo mboten kitan coro kepripun kulo saged ngelembut murid saged dipun ladosi widodari ning Dewi Ratih niku ajeng pripun-pripun pun tresna karo Kumajaya. Mengkono. Nggih lah kula pun nyekseni. Lah upama mengko disuwun, disuwun mboten saged wong niku garwa dewa kok sampean kok model. Dewa kuwi kudu duwe watak berbudi bawa laksana. asih marang sak padha-padha nek liyane bab bojo nek bucu mboten iso kon asih sak padha-padha aja meneh kok ditembung agak digeguyu ngoten mon iso jepiping kupinge kok dijawab kok nganti dineke nek ora pancen watake kaya ratu ngamarta ora kelakon nek ratu ngamarta niku nggih cok sering cok ratu ngamarta ki sing gondrong oh. <laughs> ratu ngamarta kok gondrong Perku ki cak gandreng. Cak bonceng kedur padi ta. Diterke ning gawean ki tinggal mulih. Ora iso wong Ratu Ngamarta ki Prabu Puntadewa. Oh, oh iya, Ding. Kelingan aku. Wong Ngamarta kok gandreng. Adate cak ngono kuwi. Ora iso kok nek Ratu Ngamarta menika cok oleang nika. Lah siwon kang rayi kok ya semang sabodo waton kerumat ngono. Rumat ana sing apik-apik wong. Sampun tau kok. Dilamar saking liya negara nggih oleh temenanan sing ramal raja sabrang raja sugih nggih oleh. Raja sugih anjuk nganti ditukoke gendaraan ora ana durpati kok tukoke gendaraan reka-reka senes niku ding bilung nek reka-reka ta weruku niku ngaten niku riwayate ni mangke njur pepisahan ratune sabrang niku mang yo gantos bojo malih mengkono nggih kanan ratu raurus iki ngoten niku jenenge ratu ora tanggung samong mesake ta niku mongko pun kebatut pepisan karo Drema Kesuma ya kok ora urung men disalake gletak terus tinggal mesake wong ngantek kuru kare ning kare daging ru kulit ora umum kuru kok daging ru kulit kok rek-rek Tok kok Ya pokoke mengkene togok oleh ora oleh waton aku wis tekan kayangan Suralaya. Yen manten mengko diparingake mapan kuwi sing tak suwun nah yen ora diparingake saka kepandhalem Koko Prabu kayangan supaya didadake sungsang bono balik lah niku malah saya melanggar malih dewa niku ora kena diwaneni yen nganti penjanwani karo dewa niku mumpun kepetung wong sing luput napa malih nganti wani nglarani ngancam patine babar pisan ora kena yung-yung. Yen kenging kula tasih prisa mbokih mbok sampun sanesipun menika kemawon. Ane ah, ngono ki karek gemantung nang sing lakoni kok mbok yo amen duja wae sak karepe. Sak karepe Gustimu nek pancen oleh ya ben diparingke Dewi Rate men dadi bojone. ning mengko yen ora oleh yo nganti wani wis ana sing ngatur dhewe kok Kang. Kuwi lak ming karek gemantung ana penggali Sang Hyang Kumaja ya. Nek panten oleh ya ben ganti widodari wis mule ora oleh mengko dewa-dewa kepiye ngendikane kuwi ana sing ngadili dadi kuwi aja melu-melu. Biyen kuwi dewa sakke dudu kok. Kuwi wong wong biasa kok. Lah nek kowe karo Sang Hyang Guru sik ana sambung rapete. Lah niku sedulur kula niku. sedulurmu nggih kula bilung ismaya sangyang guru Ismoyo kuwi semar dadi nek sangyang guru niku kalikan togok niki let loro nek kula kalikan kang togok caket ora let mboten oyak-oyakan niki lahir kula wonten ngoten yen iki iso mbrangkang kula terus nututi ngoten dan le iso mlaku bareng kok yen nek kowe karo sangjang guru let let let le sawah wis kok le sawah let semar kuwi kok le sawah arang lali Togok kowe aja pisah karo aku nggih Yayi karpe ndisik laku karo para wadyabala sowan kayangan menika. Mengkono, nggih, monggo mawon. Yen mboten kenging kula tasih prisa. Patih Gerjo, Patih, kula nuwun wonten paripandika sinten. Wadyabala sangga Kulawarga Dwi dadekno siji karo prajurit ing Gwa ndherekake kadangku Yayi Kintoko Murti nglamar Dewi Ratih sedika sidu. Sikepo gegaman sak mangsa-mangsa widodari ora dulungake kayangan dadi kesungsang bolo balik. sedika. Kula kepareng nyuwun pamit riyin Kakang Prabu. Ngurumi lampah mugi-mugi rembak kula menika pun tampi kali Said dumateng para Jawata. Ngati-ati ya. kang mangawur-awur Sinun pindho tengarane ngepra Curit Gong maguru gongso Suara tetek lir mbutul mbutul no Oh Monggo kula. Yayi, sak wadya balane wis ndisiki laku. Kowe karo aku sakwentara kanthi prajurit tutwuri lakuning para wadya bala sing nderake Yayi Kintoko Murti. Dene prayogine pun rasah nunggal dalan, mangke nunggal dalan mindak mboten sae. prayogane dalane piyambak-piyambak kemawon. Menika kajengipun minggah saking kaendran mriki, awake dhewe metu Kondowaru. Yolong, heeh, tak omongi. Iki pokoke dilakune disasarke wae. Sing aja nganti awake dhewe tekan kayangan. Engko nek nganti keprisan dewa, aku isin aku. Aku ya isin aku nek weruh Bathara Guru kok. rumah gelibet ngono yo ora mampir po Kang ngono isin aku mulai monggo cok adate aku cok makliti mampir pirang-pirang dina ora tau teko mrono ki apa ra isin wis dulur mulane apa maneh ki engko urusan kok ngrembug ngrembug widodari sing bebojuang, kok nek awake dhewe engko dinyono sing ajani kuwi sing tuwa ya ngono arek ala awake dhewe mm -hmm. terus awake dhewe aja bareng karo kae mau dhewe-dhewe wae Kang ya. Yo. Dereke Gusti mungkin ning dalane diklerokke, diklerokke. Sing diklerokke sapa, Gok? Niki kok ndilung niki kok. Kula niki mangke ajeng diweling kali Kang Togok kan mampir ngomah. Nek Kang Togok niki mboten bali ngoten. Sebabe aniki ngriya rak Kang Togok niki lak ndek urusan ajeng mantu anake lanang. Togok nggih ampun rembug tadi kok. Mas cawe dampun teng ngriku. Wis gak lekas ngomel lak labrak pisan. Ampun teng ngriku tak punang. Mengkono nggih niku dan nganu niku dadakan niku. Ah. kadang rembak dek seloso kliwon sepriki ku. Dadi niku kok. Mboyo aja ngomong kok nek gustimu teko nyumbang rak ya. Aku sing isin ora arep ulemut, malah peneran jaluk ana sokongan. Ngono kok sokongan. Ayo togok ngetutake laku, monggo kula dherekke ning aja ngomong-ngomong nek tak sasarke lho. Iya, Kang. kelono ya takut maringkut ringkut Netoler Suryo kembar tinulu magro yang agro yang oh. gereng-gereng swarane ler guntur ong ong dolat ala ingkang abdi nyadong dawuh Kyono Pati kula nderek nyadong dawuh Kyono nungso ngerto nungso ngerto kowe bocah tumenggung nggih kula kang abdi pun tumenggung randu kentir kula nyai tumenggung lambang sari kae bojomu nggih menika kanca setri kula sowane kok ya lanang wedok Nggih menika namanipun pejah sareng mukti nggih sareng Gusti Pate. Ya wis apik. Anakmu dipun mong kalian rewang kula. Anakmu piro? Nggih sampun sekawan. kalian bapak ingin rumiyin sekawan. kalian ingin sanging ngerti kidul setunggal. ana-ana wae. Pajenging kantun menika kalian kakang menika ya. Setunggal. Ya sing apik-apik le momong wah jan wis. Anak papat kok werna papat. Iye mboten mboten saleh kedaling ngaturaken dereng pinesti judu Gusti Pati. Mbok menawi sepisan menika mangke saged lestantun. yen mboten kenging cobi malih kancamu padha kandhanana lriye nyekel gegaman piranti ning perang nggih ngestaken dawuh lajeng ngetutake lakuku sowan kayangan nderek nglamar Dewi Ratih garwani Sang Hyang Kumajaya nanging menika kanca sri kedah tumut menika nek dane ora melu ora apa-apa. Mboten nang nggih kedah. Sepisan nika kedah kulawat awat-awati terus. Kula kuwates menika kados nggih sampun. Sak karepmu, sak Tutno wong mapan kuwi kewajibanmu. Nggih, nggih kula sampun nggadahi raos melang. Nih. Lajeng rencang kula kinten-kinten menika mangke komplet beto pinten menika rencang. Sak cukupi para wadya bolo. Nggih. Waton kira-kira kuat dajoke ana peperangan. Oh nggih, yes. ngisaken dawuh nggih. Mbok Nesri. Wonten napa? Rombongane dadi kandhani. Nggih. Aja nganti ana sing ngeciwani ya. Nggih. didaptari. sekirane mengko sing ora dikon menyang. Kuwi mengko daturke rek ana pate. Oh nggih. Heeh. Awit ah, nganti awake dhewe engko kecek orang. Melangi nggih. Sampun kula daftar. Nggih. mandang sapa wae kabeh para wadya bala kudu dikandani sing kira-kira mercayani senajan kok sing lempoh paribasane digendong nek pancen kula mercayani sing ora weruh dituntun kono mercayani mengko kira-kira ana gawean bisa nyukupi oh nggih ya ah. ya nggih ora mandang sing gedhe sing cilik ora mandang sing lemu kabeh kudu didawi ning sing kira-kira ana peperangan kuwi nyukupi aja nganti ngeciwani iki arep didu karo dewa ora sembrono nggih monggo ndak dadi cacatan rombongane awake dhewe ya nggih Es kono gendol kon rebojo. Mau iso bodho. Keparen kula bidalaken sak menika. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ayo nyaine monggo kula dilakoni. puspitorum oh katiyu pengesamirana amre kongas kandaning sekar kadung mangamba siliring mandra katon raras rumedeng ing akasa katon gumur swaraning purwadya bala asalang tunjang rebo ducung nggih samya anungka rayi dalem ing guwa kintaka arsa minggahing kayangan lumintir lakune pindha sila blegiti sila wis ngarani watu blegiti semut ya semut ingkang mijili sangka ngisor watu sini kegentia kang winursita nahanta kang uji wonten madyani wana tan kaeksi kocapa isam pacak baris wonten ing kayuangan kuwanda pepatih ing kahanan Suralaya Sangwang Nurado. Angatur wadya bala dewa ingkang sumadya sikep piranti ing peperangan tinon sangka mandra angrong pasibane. Wirata nanggreng barisaning para dewa Sumadyo segelar papan wonten kayangan Kuwondowaru Ingkang minangka dadi pangarsaning para Jawata Pepatih ing Suralaya Dewa Sigra Pangudaluda Suduk Wangsul sang wang rada ya bathara kaneka putra mengerakan ingkang putra sang iwang penyarian tuwin bathara kumajaya ingkang mungge ngarsa tindhing para wadya baladewa sang iwang masna sangiwa totro sangiwang endro batoro bromo nun sangiwang yomo dipati sosdoyo poro jiwandono bawani poro jawoto dereng uningo parang sedianiro iwang permesti batoro guru andawaken poro absoro kinen pacak baris wonten ing tayangan kuondowaru Kengiriku sang bang nurat duar sabtu Kepareng kawijiling pangadika Heee dewa yang nuntun wong apurang sayang oh Antuna wong ngaperang Yen Antuna wong ngaperang kasang asayan Muat pamoringe bawana tinon saking mandrawa no Kang Suminar Katian Lai Katian Lai Ngakoso Ong Siwarsono Eh, mengkoto poro Atmojo Ulun putra-putra kayangan Suralaya. Kula wonrodo, kula wonrodo, wonten paring pangandika wonten dawuh wonrodo, Wonten paring pangandika wonrodo. ingkang putra nyadong dawuh wonrodo. selajan kula nyadong dawuh wa. Kabeh para dewa ulun paring prisa. sekirane apa kita wis padha uninga adi permesti dawu marang ulun supaya ngatur barisaning para dewa ana kayangan Kuwandawaru ingkang putra dering mangertos menapa yen dadosaken kersanipun pukulun Bathara Guru dene para putra-putra Jiwandana kepareng samya makuwon wonten kayangan Kuwandawaru Senajan ing putra iki kepengin badhe mangertos menggawi gatosipun wae mengkene nggih miturut sangka ngendikane Adi Permesti Bathara Guru iki kayangan Suralaya arep kunggan parang muka sangka mertapada oh ngilain saking mertapada sinten won rada Prabu Dewa Kintoko ingkang kepingin bakal nggarwa widodari Ingeng mongko ingkang digayuh marang Prabu Dewa Kintoko iku ora sembarangan widodari tegese ora widodari kang isik legan nanging milih widodari sing wis winengku dening dewa yaiku garwane Betara Kumajaya Dewi Ratih bakal dikersake dadi prameswari ing Guwa Kintoko oh ngilaing titah mekaten menika menapa kinten sampun jelek gesangipun wonten merta padha kepengin badhe manjing kawah candra dimukuk lha iku ora mangerti mula kabeh para dewa kapas lais pun njaga lan makuwon ana kuwandawaru iki mengko sak mangsa-mangsa titah merta padha kang kasebut ngarep cilik utusan gedhe kemandang dhewe munggah wong kayangan bakal nyuwun widodari kabeh para dewa kudu smadya tata-tata panuring titah ditolak yen pemanggih kula ngaten wo menawi ing pun gayuh menika widodari ing dering. dipun wengkoni dening para dewa menika dados tanggal jawabun para putra-putra dewa ya nanging gandeng wedal menika ing badhipun gayuh menika widodari mongko sampun ngladosi dewa Iye menika Adi Bathara Kumajaya. Menika gumantung ingkang kagungan garwa kepareng menapa mboten. Yen pancen kepareng kula panjenengan mboten kenging nanggulangi mapan sing kewajiban wis ngrilani. Iwa semono yen pancen Sanghyang Kumajaya menika ora marengake menika kudune pasrah karo dewa-dewa njaga keselamatane Sanghyang Kumajaya sak keluarga. iki sang yang kemudaya genah yen ora marangake awit wis didangu marang adi permesti batara guru trimo lebur jagate senajan toratih semunuga trimo manjing kawah tenimbang ladeni titamerta padha lah niku kudune sang yang kemudaya pasrah kali kanca-kanca dewa ulun sing dadi wakili sang yang kemudaya kula sumanggaken para kadang-kadang kula jawata mbok bilih wonten kedadusan mugi kersa amayungi dumateng panuwunipun kula lan diajeng ratih anjaki bebaya saking mertapada ha nek pancen ngono tak jaga aja kuwatir bojoku nek kebadut tresna aja kok ming lara mati dilakoni inggih kakang yama dipati aja meneh bojomu sik enom turayu mbak ayumu kuwi dur ketoke ora sepiro udo wedanane karo aku gemati nyatane angger aku bali seko kayangan kundur silo mangumpeng wis pethukke nang dhuwur pager arep mangkat tutke tekan ngarep pintu digawakke tase wis tau kelalen iki keri mergo rawane nggowo kete ning dicengki wing go cetet awit semelang yen nyekel mestaka kuwi ndak kualat ya ming dicengki wing pucuke kecedhet kae digawer-gawerake kuwi kapan oh, lampun winginane nika wa dek kula jing suwan kayangan njur malah wonten peristiwa diwa <laughs> kok ngerti peristiwa sida-sida njuk sami wangsul nika ngono ku ya bener pancen bener ya Madipati sing jenenge pertimbangan kuwi sak boyo mati sebaya mukti nggih niku nek pancen padha ditresnane pancen toe nyawa ha iya dewa semono yang pancen kumaja niku dewa ning di watak sosial jaluk bojone kudu dulungke ditemoni dhewe sing arep ngepek kuwi nek pancen kuwi lila ngono lemareng seneng karo pertimbanganku kuwi lahir batin apa mung lahir ngono inggi. nek pancen lahir batin tak pasrahke serah nyo wis kono gawen kundur ana mercapada dadi aja ning nggonmu ora apik hinggi nek pancen ora oleh dikukui wong pancen bojo inggih pancen kula panggai Arak ngono. Nyunto pun kakang setitik. Katris nane. Mbak Ayumu karo pun kakang kuih contonen. Sak boyo mati, sak boyo mukti temenan. Tur ono ngomah. Ora tau Mbak Ayumu tak pasrai gawian. Ora tau ming tak kon longgahan. karo gawe daran, karo aku nek dong aku kondur saka kayangan ya kaya ngono kae gemapiuke tekodok terus disabun mengko terus tawani sare terus digaweke jamu mula aku nek esuk kudu mulih mung kangger bocah-bocah padha mlumpuk terus padha tak dumi nyepuluh nyepuluh Banjur tak kon lunga kuwi. Mekaten Kakang Betara. Lah ya kuwi contonen. Sprenene kuwi aku karo mbahmu nek pisah ora iso. Ayo mingkari sing padha prayana ngati-ati. Anggepen yen titaki yen bakal ngraman Suralaya wani karo Dewa. Aja dianggep yen kuwi bakal ngrembug widodari, anggepen malah keraman nekani. Iki sediko. penyarian wae sing ati-ati ngaten wo sak mangsa-mangsa ana kedadian supaya sing waspada titah sing angkara murka dititi titah kang jujur dititi ngestakaken dawuh Ulun wis mangerti iki ana kumlebeting gendira ingkang munggah kayangan. Mengko gek sujiwe iki titamerta padha wis manjing ana wewengkon kayangan Suralaya. amri prayogini pun wonrodo penjahe pun wonrodo ampun ngantos adrih ing perkewet mugi lajeng kapapak no ing ingin beto gendiru minggah kayangan kados diri barisan ing wadiyo bolo bading luruk peperangan kita jauh pisah karulun penyarian iya wo jajal dipeduakin panten, iki kang bakal ngeraman ing kangen beti tundung supaya bali nomor topo tuh ana kebajute mbangkang cekel leboke kawah candra dimuka dadi landesan ing kawah ngestaken dawuh namung para kadang kula jawata kemawon kula tuwi sumadya tata-tata mengkono adi bathara mengkono adi bathara iya mati mati kula wo wis ngati-ati sekirane titik ing kok bodo kali banjur jabutan nyawane ngestaken dawuh bentar mawas oi surang gongkoro mangsa ah. mangono kula ngaturaken pabekti wangersanipun pukulun ingkang berpeki dhateng wayah patibra kula. Iya, kula trimo kita ngatraki pabekti yen ngarsa ulun. Kita titah sangka ngendi sapa kang dadi kekasih kita? Rai dalming guwa kintoko kekasih kula sampun sudi mestani dumateng ing wayah. Kula pun kintoko murti Lah ingkang ana mburimu menika Wadyabala. Abdi dalem tumenggung. Jaya Karneli. Rapatek krungu aku. Kita sapa? Jaya Karneli. Oh, Karneli. Yih. panjenengipun sinten pukulun ulun pepating kayangan Suroyo Bathara Nurada ya kanika putra Lah ingkang lenggah wonten pengkeran ulun Bathara penyarikan wadalah wadah wadah Dewa niku nggih wonten carike bareng Ya metine dheweke sing kewajiban ngatur para dewa ngatur rombongan mengkono Oh mulane sak-sakane pulpen Yang ngatam niko klebet Ingga ngebasi orang Kita bakal mawat orang ini Kinto murti Istoni pun kulo badi Siwan ngeresan pun pukulun batoro buru Langkung kesinggian sangat gandeng kulo Dari mangertas merginipun pun Keparung kulo nyungun tulung Dumateng pukulun kaniko putro mugi Pinarengno kawalasan Kalap kalarepno Siwan ngeresan pun pukulun batoro buru amung kuwi gatine kita bakal keping ngadep marang Adi Pramesti Bathara Guru. Yen menapa kinten-kinten mboten waleh upami ta kula aturaken ngrasanipun pukulan Bathara Nurado. Eh ora ana bedane matur sing kani prasaja. Yen wis bisa purna atur kita lan ulun bisa nakseni, mengko yen pancen becik ulun larapake yen ora becik duga prayoga ana ulun pribadi. niat kula badhe sae awit kula kautus dumateng Koko Prabu Dewa Kintoko kinen ngebun-bun enjing jejawas sonten ingkang kula lamar widodari namung kemawon kuciwanipun widodari menika sampun dados wewenanging dewa ih kuwajibanipun pukulun kumajaya batari ratih badhe kula suwun kaboyong wonten mertapada minangka dados prameswarinipun Koko Prabu Mugi-mugi saking penggalipun pukulun kumodaya menika mangke kadamel sae kalian Koko Prabu. Lestantun minangka dados kadang sinorawedi. Lan mugi-mugi pukulun Bathara Guru saged andamel katresnanipun Batari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Iwa semanten yen panten Iwang Pukulun Bathara Guru mundhut bebono waton mercapada wonten temtu kula sagah lan sumadyo